Ba, telefonaren bestaldean, mehakako auzoko lehendakaria, auzo elkarteko lehendakaria du Enrique, Arratxaldeon. Arratxaldeon. Eta bueno, ba, zuen auzoan e, egun hauetan mehakako bilera ospatzen ari dituzute, ekimen batzuk jada egin dituzute, burutu dituzute, eta beste batzuk e, asteburu hontan izango dira. Nei bauzu, itzein dugu pixka bat, orain arte egindako lenda bizi? Bale. Ba, ba hain dugu, e, eh, emarrean, zen zarreko bazkaia, boletan alguna, eta egin bere bazkaia, eta, bueno, eguardi ingin un gizon proba eta errikirolak. Eta atzeko ginen e, e, eta jarri ginen herri batekin, zerion pilokoa tiraka. Ba, egon zen jende asko oso ondo. Zerto paliza hartu zuen dutila, baino ondo, beno konten. Mm -hmm. Beraz... eh... guardia bueno, lia baina, bueno, nahiko gondo, kontent. Eta eh, pixka bat, eh, jai hauetara ze juten da, batez ere meakako jendia edo kanpoko beste hau jendia juten bai, da? Beraz, bai, eh, bai. giroa egoten ari da orain arte indako ekintza horietan. Bai, bai. Eta gero, lehenko, horrengo, lehenko, eh, lehenko, zen lehenko, lehenko, zen bat, eta arratxan egin nion, presoaten egin nion, txakurran, adiestramento, ez da, komportamento, noa portatzen de txakurrak, eta nola ibi berdie kalian txakurrak. Bai, gauza nahiko... Hemen nion jende, jende asko egiten da, ja, jende gehiago da, txakurra eta bar, eta noa ere jutsi bar da txakurra, eta noa eta da txakurra. Eta hau nola, nola pasa zen eh, kontua? Ah. Ba, ondo, jende asko zen, eta neko ondo, e, izen, e, hartu zen nion ama, amabitakurrak, ja, eskolan daude, txakurrako eta nahiko ondo. Ebalde hon nintzen eta ondo. Eta gero gaubian, pa, afari ja. Eta dizen ja, tope. Ondo, ondo. Beraz giroa egoten ari da bai. azken egunetan eta azken asteetan e, meaka auzoan ne oso ere bai e, eh, itzein dezakegu pixka bat asteburu honetan datorrenaren inguruan. Bueno, ba, igandian, hogeita bostan, datago e, eh, kamionatu tru, guk ta to de to eta toka. Uh Eta toka. Hori da itzu tratzen da osoko jendea eta bar, eta kanpo ka, jendea bai pisa betortzen dira Eta gero, e, azteldean, hori da, eguna politia, azteldean goxan, da, e, ibiraldia prestatzen dugu. Dire, uh -huh. iru kilometro, dugu, elkartetik ateratzen dugu, eta egiten dugu, meaka, Osea, lurra guztia, buelta osoa, meakan. Nundikan, ahi, osea, mugaz, mugaz, meaka osoa egiten dugu. Beraz, aukera, aukera ona, meaka ondo esagutzeko? Bai, bai, egiten gara kasara eta hortikan, e, tulenetikan, e, antxosori, e, gero zaroia, zaretikin kan, bueno, de buelta oso porque da, idu hor dutan, iten da, isa, ondo. Hundikin tabat, iten da, idu hor dutan. Dakau jarrita, gutxi Eta buelta hau ez da lehenengo aldi antolatzen duzutena, ez da? Ez, ez. Ja, berak urte ja eraman du iten eta buelta hau eh, sei zei urte hola. Lehen txikila guat, gutxi zen, eta, bueno, ja lusatuko en bizkata ondo. Uh Gero... amabitan, dakago kalkulatuta amabiterritan, ja daude deno, ja etorri deno bueltan, behatxita atzen da, aurrena ateratzen da, minutona, tata e, bi, bikote, ateratzen dien eta mabiteretan ja daude dena elkartean. Eta horre pesatzen dugu ba, e, gozai txiki bat, eta gero romeria eta diplomak banatzen dugu. Mm Eta ratxaldean ere, beste gauza batzuek eh, antolatzen dituzute? Bai, eta gero ratxaldean, eta orten noa galtzen dugu pila eguna, bo, joe, joe, umekin eh, joku batzuk jarriko dugu, eta alduantzako, pues, kampeonatotu eta toka berriro. Oso ondo, oso Bueno, ba, hauek beraz dira e, asteburu ontarako prestatu dituzutenak. E, eh, zenba denbora pasatzen duzute guzti hau antolatzen, e, jai guzti hauek antolatzen, eta zenba jendelkartzen zarete? Ba, ba, juntako e, eta, ba, prestatzen hau. Ba, bueno, urte oso da egia, a ber, ze, urtean, gu horren, aurten ja hartu dugu, ze, zein dugu, ze, ze dugu horren ondo, eta ze posibilitatea mazat, o beto, a ver, ze, ze posibilitatea egin, eta horti gen ja azten gara, ja. A ver, urrek urteko zeitzen dugu. Eta horrein segidan, eh? Pertatzen dugu, ja, eta gero, hor, eh, setiembre aldea gara, azten gara, bueno, a ver, zein gara, zein prestatu gara, zein ze aldatu behar dugu, eta ja, azten gara, gara, pertatzen dena. Beraz urte, ia ia urte osoko kontua bai. da. Eh, bai, bai. Ez dakit, mehakan e, eh, jende asko horrela juntatzen zareten eh, gauzak antolatzeko, ea pentsatzen duzu nauzo bizia dela, edo ezainbeste beste nola ikusten duzu kontu hau? Ez, ez, ezain beste, ez. E, eh, Bozo zeiz espi kontatzeko eta deno, deno guen arte egiten nugu dena. Uh mhm. -huh. Gero, home, izan proba eta barriteko, ba, eta zindio beste batzuk, launtzea, eta pesatzea dena, baino, ez dela. Eta aldiz parte hartzerakoan, bai hor jende gehiago egoten da, ez da? Bai. Bai. Bueno, ba, ez dakit, e, igual falta dena da pixka bat animatzea jendia, bai meakakoa eta bai beste auzoetakoa ba, bertara jutia, ez da? bai, ni menikaren animatzen dut, ez dut egot, eguna politia di eta egualdi honen, bentsat, egualdi, honen ikin oso politia da, eta matzan ibilde aldi hori oso politia da. Zaten, zaten da gara kanaletikan, da oso politia ditzeko, ikosten doan jarri dena, endaia, irun guztia, Osa, biztaz oso politia, zoa so, garrik. Oso oh, ondo, oso ondo. Eta nintzen eh. jende erizat eramateko, eta e, eh, kamara de fotos, arrazia zeratxeko. Merezi dira. Bai, merezi du arrazia zo politia zeratzen da. Ados, ah, ba, orduan e, aukera paregabea, ba, e, aste santu honetan e, emendikan egongo den jendia, eta opila eguna izango dela ere bai, ba, aukera paria gabea, ba, meaka bezalako auzoa esagutzeko, eta gure inguruan dauden eh, ba, paraje izugarri horiek esagutzeko ere, ezta? Bai. Hau, e, ez ezan toan, jende asko da, irunen atera Hori da. Osa, que, eh, dakatea aukera, zerbait iteko. Hori da, eta gaine... Aukera, hori maten dugu. Gaina askotan pentsatzen dugula irun dela bakarrik zentroa eta ba, hormigoi ez betea, baina oraindik ba, badaude leku batzuk e, ba, naturakin harreman zuzenagoa dutena bai. eta horietako bat meaka da. Ba, bai, eta, bai? bai esan, eta zein du dugu, ze, ze, dago, ze, ze paraje dago dako gomen, ze rekiaza dago gomen ondita. Enrique ba mila esker gurean egoteagatik eta espero dugu hemendikan eh, ba, dena oso ondo aterako dela, seguro baietz eta ondo pasako duzutela. Vale, ni esker, eso quiere. Vale, vale, vale, vale, vale, vale,